contrau concipa gelo por la viro. Cun la contrau concipa pilolo, virino regule alprenas hormonoin, por preventi nedesiratan gravedetson. Nun survoias por vira alternativo, la contrau concipa gelo. La dec ocan de augusto de la iaro 1960, en usono sur la contrao concipa pilolo. Gi estis celebrata kiel sexa revoluzio, cae kiel voio al nova liberezzo, cun sequoi nur por virinoi. La pilolo povas ancau havi grava in crom efficoin. Cialdo post tiom da iardecoi, ancorau ne disponeblas contrau concipa pilolo por la viro? Gis nun viroi ne devis chargi sin per hormonoi, sed nun povus changigi io, pritiu maliusta distono inter la sexoi. Survoias contrau concipa gelo por la viro. En tutte quarcent dudec paroi, partoprenis mondscale en la experimentoi ciui ocasis sub guido de svedai sciencistoi. La gelo estas smirata sur shultroin cae suprain bracoin. La hormonoi nestorono cae testosterono malhelpu la productadon de spermioi. Iam nun la svedai sciencistoi constatis, et ne aperis nur unu nedesirata desirata gravedezzo. Ni am realigis studoin, en cui temis pri la securezzo, cae pri crom efficoi de la gelo. Nun, ni trovigas en la faso, en cui ni explicite controlas, chu la gelo taugas ciel contrau concipa rimedo por paroi. Diras professorino, ce la renoma Karolinska Instituto en Stockholmo, kiu attribuas la Nobel Premio in pri medicino. Ec estus etica problemo, se la gelo ne funccias cent procente, char la consequenzoin devas porti labirinoi, virinoi, tiel povas gravidigi. Gis nun tamen, laula esploristino, aperis neniu tia caso principe ecte la disvolvo de la pilolo por la virino, la commerze intereso pri la disvolvado de hormona contra u concipilo, por viroi, estis tre limigita. La nuntempae tempai solvoi garantias maximuman profiton por la farmaceutica industrio. La contrauconcipa gelo estas finanzata de Svedio usono, cae de pluae landoi. La rimedo por la viro povus surmercatigi plei frue post quiniaroi, diras la sveda studestrino. La finanze fortai farmaceuticae concernoi, lau sci, gis nun appenao montris intereson por subteni la proiecton. Alicase, la disvolva laboro povus progressi pli rapide. Shaine la concernoi dubas pritio, che viroi shatas submettigi al donoi de hormonoi, el tio por virinoi iam de pli ol duona jarcento estas tute cutima. Sed almenau ne estis problemo trovi suffice da virinae cae virae partoprenantoi por la studo. Svedio estas considerata emancipita lando. Ciù la gelo tamen trovos tiel grandan intereson cie en la mondo, tio restas dubba.